Reading exercise. Turn to page 28. Exercise A. תרגיל א'. Follow the voweled column. Listen. הקשב. מה שמך? שמי דוד. שמי משה. שמי יעקב. שמי מיכאל. מה שמך? שמי מרים. שמי דליה. שמי רינה. Follow the unvoweled column. Listen and repeat. הקשב וחזור. מה שמך? שמי דוד. שמי משה. שמי יעקב. שמי מיכאל. מה שמך? שמי מרים. שמי דליה. שמי רינה. Exercise B תרגיל ב' Follow the voweled column. Listen. הקשב. מה שמך? שמי משה אלון. שמי דוד כהן. שמי יעקב ידין. שמי מיכאל שרון. מה שמך? שמי לאה לוי. שמי דליה שרון. שמי נעמי כרמל. Follow the unvoweled column. Listen and repeat. הקשב וחזור. מה שמך? שמי משה אלון. שמי דוד כהן. שמי יעקב ידין. שמי מיכאל שרון. מה שמך? שמי לאה לוי. שמי דליה שרון. שמי נעמי כרמל. Turn to page 29. Exercise B continued. שמי רחל כהן. שמי זיווה אורן. שמי לאה קשת. שמי טליה חנן. שמי צביה לבנת. שמי הדסה גור. Follow the unvoweled column. Listen and repeat. הקשב וחזור. שמי רחל כהן. שמי זיווה אורן. שמי לאה קשת. שמי טליה חנן. שמי צביה לבנת. שמי הדסה גור. Exercise C. תרגיל ג' Follow the voweled column. listen, הקשב. באיזה רחוב אתה גר? אני גר ברחוב הירקון. אני גר ברחוב הרצל. אני גר ברחוב הים. אני גר ברחוב המלכים. אני גר ברחוב גאולה. Follow the unvoweled column. Listen and repeat. באיזה רחוב אתה גר? אני גר ברחוב הירקון. אני גר ברחוב הרצל. אני גר ברחוב הים. אני גר ברחוב המלכים. אני גר ברחוב גאולה. איפה את גרה? אני גרה בתל אביב. אני גרה בירושלים. אני גרה בחיפה. אני גרה באשקלון. אני גרה בבאר שבע. אני גרה בטבריה. Follow the unvoweled column. Listen and repeat. הקשב וחזור. איפה את גרה? אני גרה בתל אביב. אני גרה בירושלים. אני גרה בחיפה. אני גרה באשקלון. אני גרה בבאר שבע. אני גרה בטבריה.